Chunka kaj kapitulo. Chunka iskainiyoj kunamanta. Chaimantam Jesus hayarja chunka iskainintin kunata, hinaspam ateita jorja, demoniokunata jarjunankupaj. Chaynataj imaymana rikchaj ungoyniyojkunatapas, hinaspa nanayniyojkunatapas allin yachinankupaj. Chaychunka iskaynintin apostolkunaqa kaikunam. Punta hayasqan Simón, paypa huknin mi Pedro, waugen Andrés, Sibidiopa pachurin Jacoboan Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, impuesto cobraj Mateo, Alfio Pachurin Jacobo, Tadeo, cananista partidomanta Kaj Simón, Inaspa Jesús traiciona Judas Iscariote willakamunankupaq konata Jesús KAICHUNKA Kai chunka iskayniyuq KUNATAM Jesús KACHARJA KAINATA kamachispan. Amam kichikcho, mana judio runakunapa ay Amataqmi KICHIKCHO Samaria runakunapa PUNTATAHARI tajari o ubijakuna hina, ISRAEL PAMIRAININ runakunaman ya. Rispaya KAMUICHIK Dios Diospamunaychakunanmi hichparamunña, nispa. Unquqkunataya allin yachimuychik, wañuqkunataya kawsarichimuychik. Liprawan unquqkunataya allin yachimuychik, jarqumuychiktaqya demoniokunatapas. Hamkunaqa mana imallawanmi chaskirqankichik kay atiyta, mana imallapaqtaqya hamkunapas humuychik. Illaspaykichikqa amam apankichikchu imayrikuq ullqitapas. tapas, tapas, Neta Nitaq huqawtapas, nitaq mudakunapaq kamisatapas. Usutatapas, nitaq iskay tawnatapas. Llamkasqaykichikmantaqa chaskinaykichikmi mikunaykichikta. Maylaw llaqtamanpas, utaq llaqtachamanpas chayaspaykichikqa, maskaychikya allin runa kaqta. Inaspaya chaypi samaychik lluqsinaykichikkama. Wasiman yaykuspaqa, aukalla kaychik nispam rimaykunkichik. Wasipi kaqkuna allin runa kaptinqa, paykunapaq llamañakuychik hawka kayta. Chay wasipi runakuna mana allin kaptinqa, manam chaynachu kanja. Pipas mana chaski subtikichikha, hinaspa mana uyari subtikichikha, chay wasimantaya, utak chay llaqtamantaya lluqsichik. Taspichik ya, usutaykichikpi allpatapas. Chihaptapunim nikichik. Juicio punchawpiqa, chayllaqtam aswan castigas jacanga, Sodoma hinaspa Gomorra llaqtakunamantapas. Jesus raiko chiqnisqa kaymanta. Atuqkunapa kasqanman ovejakunata kachachqa hinam, hamkunata kachachqaykichik. Chaynaqa kulebra hina sakriya kaychik, paloma hinam mana imanako. Cuida kuichikia. Runakunam juzgadoman entrega sus paikichik suspaykichik mahasunkichik huñunakuna wasikunapi. Ñuharaykum apasunkichik gobiernaqkunaman, hinaspa reykunaman. Chaynapim paykunaman ñuhamanta willakunkichik. Willakunkichiktajmi mana judio judío kaj Autoridad kunaman apasuptikichikja, amam llakikunkichikchu imainam utaq imam rimanaykichikmantaja. Dios mi Diosmi yachachisunkichin ratupi imam rimanaykichiktaqa. Manam kichik man kikillaykichikmantachu rimankichikqa. Ichaqa taytaykichikpa espiritunmi rimachisunkichik. Runakunam wawqinta traicionanja wañunanpaq. Taytampas churintam traicionanja. Chaynatajmi churi wawakunapas tayta mamanpa kontrampi hatarispa wañuchinjaku. Ñuqaraykum llapallan runakuna chiqnisunkichik. kai pachapa tukupay ning kama, ñuhapi Dios ha salvanja. Huk llaqtapi chiqnisqa kaspaqa, nyaya ay hikuichik. Chihap tapunim nikichik. Dios manta runaqa kutimusaq, manaraqpas Israel llaqtakunapi purita tukuchkaptikichikmi. Manam pipas manta aling yachachiqninmanta aswan allin riqsisqaqa tipas patrong ning mantaha. Allinmi kanman disipulopaj yachachiknin hina kainin. Chaynataj servientepas patronnin hina kainin. Kay taytay kichik kichiktapas, Belzebuan sutichawachkaspankoja, asuanrajchiki hamkunataja. Cuerpo wañuchiktaja mana mancha manchakunamanta. Chaynaja amaya manchakuychikchu runakunataja. Imapas pakasja kajkunaja hawachisjam kanja. Chhaynataqmi mana yachasqa kaqkunapas yachasqataq kanqa. Qamkunaman tutayaypi hina willasqaytaqa, runakunaman ya achkiypi hina willaykuychik. Upallalla nisqaytañataq ya willaykuychik wasipi altusninmanta hina. Amayaman manchakuychikchu runa wañuchiqkunataqa. Manam wanyuching wañuchinmankuchu. Manchakuichikha, Almantin cuerpontinta wiñaypaj castigoman wishuqtaya. Manachum iskay pichinchuruchakunatapas, rantikunku asjullhillapaj, chaywanpas mana wañun manchu Dios taytaykichik mana munaptinja. Hamkunapaja, chukchaykichikpas llapallanmi yupasqa kachkan. Chaynaqa amayaman chakuychikchu. Hamkunaqa, pichinchuruchakunamantapas aswanbalaqmi kankichik. Jesuspa favorninpi rimaqkunamanta. Runakunapa hayllanpi mana pinqakuspa ñuqamanta willakuqtaqa, ñuqapas hanaq pacha taytaypa hayllanpi willakusaq ñuqapa kasqanta. Runakunapa hayllanpi nigaqniytaqa, ñuqapas nigasaqmi hanaq pachapi kaq taytaypa hayllanpi. Jesusqa runakuna rakinachiq hamusqanmanta. Ama kri chikchu, kay pachaman hamusqaywanja, hawkalla kanaykichikta. Aswanja ñuqaraykum pilianjako. Hamuneja jaripas taytampa kontrampi kanampaqmi. Warmi wawapas mamampa kontrampi kanampaqmi. Chaynataq llumchuypas suegrampa kontrampi kanampaqmi. Chaynajariki, chiqniqninqa kanja wasinpi kajkunallam. Pipas mama taytanta ñuqamanta aswan kuyaqa, manam ñuqapa hinachu. Pipas churi wawanta ñuqamanta aswan kuyaqa, manataqmi ñuqapa Pipas ñuqarayku ñakaristin hatiwaqniyqa, ñuqapa hinam. Pipas vidallan kuyaqa pierderunjam. Pipas ñuqarayku wañuqmi ichaqa kawsanqa. Premio Kunamanta Pipas hamkunata chaskiqnikichikqa ñuqatam chaskiwan. Pipas ñuqata chaskiwaqñataqmi, kachamuwaqni taytayta chaskin. manta Diosmanta willakuqta chaskiykunqa, paymanta willakuq kasqanrayku, hinaspaqa kikin Diosmantam chay willakuqpa chaskinan primyunta chaskinqa. Sichun allin runata chaskiykunqa, allin runa kasqanrayku, Inaspaha kikin Diosmantam chay alin runapa chaskinan primionta chaskinja. Jatejni kasjanraiko, maihan humilde iñigneikunamampas, chiriyakullapas hoikoga, primiontam chaskinja.